Dura irurte jadanik jokatu zuten bitaldeak elgarren kontra finala eta Barcelonak irabazi, aurtengoak ere desorekatua izanen dela emaiten du, zalek esperantzarik baute duten galdegindakogu Iban Arregiri. Itz eh, una erabiltzen zu esperantza, berzat eh, eh, hori du, bakarra, <laughs> eta gure esperantza, uh, jaren, uh, Sinezten atletikek finala igaziko duene, ikusiz uh, Barcelonaren forma, zuzut uh, ileite honareko forma hori, eta eta ordeon me, pala, futbola, kirola, uh, gertatzen aldira. Hala ere, zalea zale denez, pundu baikorak ere badira, ala nola suri gorrian azken denboretako forma ona, gehien bat aitzinean eta erdialdean. Bere ustez, atletikeak ala ere, badu ahma bat. Eneriko korner batetik, eh, buru... Eh, Ehm, bala, korne batean goloa ezartzen aldua tritikia, jakin ez, zentzak eh, eta erbilariak frango abieri dela, eta duriz bera ere, eh, eh berriz erantare, Espainiako eh, <clears throat> eta, eta aukelariko bera eh, eta buruz berak ditu golik dienek markatua, beraz, korne batetik eta falta batetik Barcelonari min egiten aldo diogu, eta hor, puntu baiko gara, eta gero berriz erantare, bengat ere forman da, eta falta batik markatzen aldu gol bat. Zer nahi gerta ere, aste buruak besta giroa ekarriko du Bilbora, bai eta ere, Barcelonara. Pero dut eta ase izanen dela, bimila behatzean bezala eta amabilan bezala izanen da giro, besta eta irri eta betiko alegera hori eta zinezko garra hori. Zidok uh, eh, bere sinalak ongi eta Barcelona, nubesatzen dut, eh, berroita amar mila zale eh, horiek ere gilua zareko dutela. Momentu azkar bat izanen da partidua itzin, Espainiako ere serkia edo himnoa joko dutelarik pasatuko dena. Segurtasunez erraiten aldugu sistukatua izanen dela, bialdetako zalean ganik, Bortizkeriaren kontrako komisioak zigorren ezartzea aztertzen du, ala ere milaka lagun xistuka, aski zaila da ikustea nor zigortuko duten eta zer zigor mota ezar lezaketen.